was later spekvet, hy het hulle oorjaai met de goedheid, maar die Israëlieten was ongehoorzaam en opstandig teen hulle het hulle nie aan hun opdrachte gesteer nie. Hulle het die boodskappers doodgemaak omdat hulle volk gewaarskie het om hun opdracht te dien. Hulle het skandelike dinge aangevang, daarom het hulle aan hulle vijanden oorgelever, wat hulle baie zwaar laat lewe het. Toe dit gebeur, het hulle vinnig nou toegehaardloop en hulp gevra en hy het hulle gebede verloor die wat in die hemel bly. Omdat u so baie vir hulle omgee, het u vir hulle leiers gestuur om hulle te help teen hulle vijanden. Maar die oomblik toe dit goed gaan, het hulle weer precies diezelfde goed aangevang. Daarom het u weer hulle vijanden toegelaat om oor hulle te regeer. Toch, toe hulle terugkom en om verskoning vraag, het u keer op keer uit die hemel weer tot hulle reding gekom. Dit het u gedoen omdat u vir hulle lief is. Hy het hulle gewaarskie om te luister na wat hulle leer, maar hulle was te vol van hulle self. Hulle het hulle nie aan uw opdrachte gesteer nie, hulle het gelag vir uw woord, alhoewel dit lewe gee aan elkeen wat dit gehoorzaam. Hulle was moedselig en hardkoppig, hulle het geweier om na te luister, vir baie jare lang was ik geduldig met hulle, hy het die profete met die geest geïnspireerd om hulle te waarskie dat hulle op die verkeerde pad is, maar hulle het hulle doof gehou. Daarom het hulle aan nasies oorgelever wat hy nie ken nie. Maar omdat het so ongelooflik goed is, het hy hulle nie heeltemal uitgeree of hy rug vir hulle gedraai nie. Hy het hulle nie in die steek gelaat nie, want hy is een God wat vol goedheid en ontferming is. Ons God, hoe groot is hy, hy is ongelooflik sterk, allemaal uit groot respect voor u omdat hy vir ons omgee, hou hy elke belofte van die ooreenkomst wat u gemaakt het moet toch niet bij ons voorbij kijken in ons elende nie. Van die tijd van die Assyrische er konings af tot vandaag toe het ons allemaal, ons konings, ons leiers, ons priesters, ons profete, ons voorhouders, ja, die hele volk, al baie zwaar gekry. Hy het recht opgetree om ons te straf, hy was recht, ons verkeerd. Ons konings, ons leiers, ons priesters en ons voorhouders het niet gedaan wat hy in die wet sê nie. Hulle het hulle doofgehou vir die bevele en die waarschuwings. Selfs toe hulle eie konings oor hulle regeer het en die hulle oorlaai het met net die beste in een vrugbare land, het hulle nie gedien of opgehou met hulle sonde nie. Vandaag is ons slawe in die land wat hij voor ons voorouders gegee het, zodat hulle daaruit kon leven. Ten spijte van al die oorvloed in hierdie land is ons slawe. Die oorvloed van jullie land behoort vandaag aan die konings wat u oor ons later geer als gevolg van ons zonde. Hulle maak met ons in ons vier net wat hulle wil. Ons het groot problemen, daarom maak ons een plechtige belofte teenoor wat ons opskrif wil stel. Ons leiers, die leviete en die priesters het dit namens ons met hulle aantekeningen bevestig en toeverseel.